na masala ya neno aqida nadhani inafahamika kwamba aqida ni maakhudhu maakhudhatu min alaqdi walrabt neno hili limechukuliwa kutoka kwenye kufunga au kutengeneza kitu wanasema aqada alhabla yaqiduhu ameifunga kama aishaddahu. na katika istilahi ikisemwa aqida fa huwa hukmu dhihni aljazim ni ile hukumu ya akili yenye kukata, yani ile vile unavyo unavyotoa hukumu katika jambo kupitia akili yako kwa kukata kabisa, ukaitakidi kwamba hivi sasa ni usiku. Yuqalu i'taqadtu e, kadha, nasema kwamba nimeitakidi kadha, yani jazamtu bihi fi qalbi, kwa maana nimekata kwa jambo hilo katika moyo wangu, kwamba hivyo ndivyo ninavyoamini ikiwa fa intabaqa alwaqi fa sahih hiyo ikiafikiana na uhalisia na vilivyo ndivyo yani ilivyokuwa katika kharij ikiafikiana na uhalisia basi itakuwa itikadi hiyo ni sahihi wa in khalafa alwaqi'a fa fasid na ikikhalifiana na waqi' na uhalisia ulivyo itikadi hiyo itakuwa ni fasid kwa hiyo itikadi yako juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ikiafikiana na vilivyo ndivyo na uhalisia kama ilivyoelezwa kwenye Qur'ani na Sunna, basi itikadi hiyo itakuwa ni sahihi, na ikikhalifiana hilo, basi itikadi yako itakuwa ni fasik. Kwa hiyo mathalan, itiqaduna anna Allah wahid, itiqadi sahihi ni itiqadi sahihi kwamba Allah tabaraka wa taala ni mmoja tu لم يلد ولم يولد هي الاعتقاد صحيح وسباب مطابق للواقع نيجب في قيانا في الجنديد ولو هلسيا أما اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل اعتقاد النصارى يكون باطل هي الاعتقاد باطل وسباب يمخالفيانا لأنه مخالف للواقع kwa sababu lenye kukhalifiana waqi. Kwa hiyo itikadi ni kile ambacho kimefungwa na moyo, kile ambacho unakiitakidi ah, kwa moyo wako kwa kukata kabisa.